en totdat ik weerkom. Als jy er win en onhou doen wat ik wil hee, dan zal ik voor jou sê jy mag oor die volke regeer. Jy sal kwaai oor hulle regeer, soos een koning wat met de eister scepter regeer. Jy sal met hulle doen wat jy wil, soos wanneer iemand kleipotte stukken slaan. My vader het gesê ik mag so regeer, jy mag ook so regeer, ik zal voor jou die molester gee, jy sal wees soos ek. As jy verstaan wat die Heilige Geest vir die gemeente sê, dan moet jij gehoorzaam wees.